أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا Hvala Allahu Đelešanuhu, svevišnjem gospodaru svjetova i neka je salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Inače, mi smo na početku, odnosno na prvom predavanju govorili da je cilj ovih e, naših predavanja iz predmeta sunnet da e, što bolje razumijemo sunnet, da ga što bolje, da ga što ispravnije razumijemo i da ga što jednostavnije primijenimo u svome životu. Rekli smo također da je razumijevanje sunneta, da je razumijevanje sunneta i kako bitno, jer od toga nam zavisi e, cjelokupno razumijevanje vjeri. Jer rekli smo da je sunnet, ono, onoj je najkraćoj definiciji, da je sunnet idealna primjena Kur'ana. Sunnet je idealna primjena Kur'ana. I danas ćemo ako Bog da govoriti o jednoj e, sigurno bitnoj temi, a to, to je e, nastanak lažnih ili apokrifnih hadisa. To jeste hadisa koji su izmišljani i pripisani lažno pripisani poslaniku alaihi salatu wasalam. Mi smo kazali, kada smo govorili o zapisivanju i sabiranju hadisa, da za vrijeme poslanika, ili salatu za vrijeme njegovog života, nije se desilo zvanično sakupljanje i sabiranje hadisa. To se desilo nakon njegove smrti. Znači, počelo je u prvom hijđreskom stoljeću, rekli smo da je utemeljitelj sakupljanja hadisa bio imam Zuhri. Znači u početku hadise samo prenosili usmeno. I ljudi su hadise prakticirali u svojem svakodnevnom životu. Znači nije se predavala pažnja, počelo se, ovaj, hoće se to sakupiti u zbirke i tako dalje. Međutim, kada su se pojavile ili kada je počelo pojavljivanje različitih frakcija kojima ste čuli ovdje isto, znači ja su akide, kao što su prije svega Haridže i Šije, to su na, odmah nastale, znači nakon onog, kažem, onog crnog perioda u istoriji Islama, onog nesretnog perioda sukoba između Alije i Moavije i njegovih pristalica, nastale su te frakcije Šije i Haridže, poslije naravno druge frakcije, i one imaju, one imaju ovaj, e, za njih je usko vezano izmišljanje hadisa, odnosno E, pripisivanja lažnih hadisa poslaniku ali salatu Inače, 40. godina, u godinu zapamtite, 40. godina po Hidžri je bila e, znači jedna granica koja je označavala kraj perioda u kojem je sunnet bio sačuvan od izmišljotina i laži. I znači to je kraj tog perioda, početak jednog novog perioda kada posebno znači, e, pojedinci i frakcije i grupacije počinju izmišljati hadise. Izmišljati hadise. Kada govorimo o izmišljanju hadisa, moramo spomenuti jedan hadis, znači kojeg je psanik Ali Islam izrekao, znači, dok je živio među shadima, to je ko, name, ko na mene namjerno slaže, neka pripremi sebi mjesto uvaci, neka se pripremi za mjesto uvaci. Ko na mene namjerno slaže, neka se pripremi za mjesto u vatri. Ovaj hadis je bio znači, uvijek na umu ashabima, kod koje je laž bila nepoznata. Niko od ashaba ni lagao. To je bila takva generacija, najbolja generacija Islama, i kod njih nije lagao, jer su oni, rekli smo, odgajani u jednoj atmosferi gdje je dolazila, silazila objava. Odgajali se uz poslanika ili islata koji imao direktnu vezu sa Allahom. Znači oni nisu lagali, e, ti izmišljeni hadisi se pojavili u njihovo vrijeme. Tek u vremenu ashaba, u vremenu tabiina, znači generacije koja je doživjela ashabe, a nije doživjela poslanika, ali salatu wasalam, tek se u njihovo vrijeme, znači, pojavljuju izmišljeni hadisi, odnosno hadisi koji su izmišljeni, pripisani poslaniku, ali salatu wasalam. Postavlja se pitanje kako su ljudi u to vrijeme, kad kažemo ljudi kao insani, kao ta Allahova stvorenja, specifična stvorenja koja pored toga što mnoge stvari znaju opet i čine, kako su sebi dozvolili da lažu na poslanika alaih To je sržove ovog današnjeg predavanja uzroci izmišljanja hadisa. Zašto su ljudi izmišljali? Znači ta granica 40. godina je bila prekretnica. Je i pojedinci i frakcije počeli su izmišljati hadise na poslanika ili salatu wasalam. I kada se to pojavilo, islamski učenjaci, islamski učenjaci su, eh, da bi zaštitili suneta Allaha poslanika ili salatu wasalam, jer eh, čuvanjem sunneta čuva se Kur'an, jer ne možemo shvatiti Kur'an bez sunneta, oni su znači eh, pohitali da sačuvaju sunnet, da ga sakupi da izvrši znači jednu selekciju da odvoje one hadise koji su neprihvatljivi, koji su nevjerodostojni i one hadise koji su još više, koji su izmišljeni, apokrif. Tako u dvije grupe. One koji su prihvatljivi, a to su vjerodostojni hadisi, i one koji su neprihvatljivi, to su nevjerodostojni hadisi. Ovo je bitno poznavati kad čitate hadijske zbirke, Sahih Buhari, Muslima ili Riyadu Salih i druge, da znate kada ovaj, naiđete na neki hadis poslije kojeg piše Sahih, Hasan, Daiv ili neki, neka druga ocjena, da znate čemu se radi. Znači imamo hadise koji su bili, koje su učenjaci ocijenili na osnovu pravila i principa koje su im postavili. Hadise koji su vjerodostojni, prihvatljivi kao dokaz izvor vjere i hadise koji su neprihvatljivi. Ovi koji su prihvatljivi to su sahih hadis, koji, to, to, ovaj, znači eh, hadis na najvećem stepenu vjerodostojnosti, sahih, imamo hasen hadis. Kad nađete sahih i hasen, to su vjerodostojni hadisi. Hasen isto vjerodostojan, samo nije na stepenu sahiha. Na drugoj strani imamo odbačene ili nevjerodostojne hadise, tu imamo eh, daif ili slab hadis daif ili slab hadis, to je hadis koji ima određenu mahanu. Pa su ga učenjaci zbog, zbog te mahane, recimo, odbacili. Vi se nema time zamara, samo da znate, slab ili daif hadis. Ako nađete, znači, taj hadis je, ovaj, znači, njegova vjerodostojnost je sporna, morate ga pročitati, učitati sa rezervom, uzimati sa rezervom. Recimo, učenjaci su odbijali hadise zbog toga što je prekinut lanac prenosilaca. Od poslanika, ali i do tog učenjaka koji, koji je uvrstio taj hadis recimo svoj zbir. Ako negdje u senedu, u lancu tom fali neko, a oni su tako izučavali, mislim nećemo s time zamarati, tako su izučavali svakog prenosioca da su znali njegovu biografiju, njegovo djetinstvo, sve njegove osobine. Šta je jeo, s kim se družio, kako je pamtio, je li bio ovaj, privržen laži i tako dalje. Ili su, ovaj, recimo, znali odbaciti hadis zbog toga što, što recimo u senedu, u lancu prenoslaca ima prenoslac koji slabo pamti ili koji hoće po, pobrkati hadise. Što se tiče apokrifnih hadisa, to su hadise znači, koji su u potpunosti izmišljeni, koji su potvrđeni da su izmišljeni, koji nemaju nikakve veze s poslanikom, ali i salatu mi ćemo danas govoriti više o tim hadisima i razlozima izmišljanja hadisa. Znači ovdje je bitno da znate da postoje dvije vrste hadisa. Oni koji su prihvatljivi, koji su učenjaci prihvatili učenjac hadisa. E, sad neko mi neće biti jasno kako sad oni mogu to sve sakupljati u to vrijeme, sabirati, razabirati i tako dalje. Oni su znali putovati hiljadama kilometara da bi čuli jedan hadis, da bi provjerili od nekoga je čuo taj hadis, da bi se uvjerili da li je taj prenosilac hadisa, da li je on pouzdan, povjerljiv ili nije, Znači, to oni su prelazili eh, znači, eh, hiljade kilometara, pisali su tomove i tomove knjiga. Imate posebne knjige koje samo pišu o prenosiocima. Koje samo pišu prenosioce. Ahmed, recimo, Ibn Muhammed. Gdje, recimo, ovaj, možete naći kada je rođen, s kim se druži, od koga je slušao hadise, kakve, ima, su njegove osobine, tako dalje. Znači, to je nastala jedna posebna nauka, nauka o prenosiocima hadisa koja je precizna kao i mnogi danas nauke koje su precizne, znači ovaj, koje danas postoje među, ljudima. Znači, postavlja se pitanje koji su razlozi ili koji su uzroci koji su doveli do izmišljanja hadisa na poslanika ili Kada znamo da je ovaj hadis koji vi trebate uvijek imati na umu, ko mene namirno slaže, namirno neka pripremi sebi mjesto u džihennemu, kako su mogli pored jeli, sa tog saznanja kako su mogli ljudi lagati na poslanika. Mogli su ljudi, su ljudi, insan insan. Čovjek kad, kad ovaj, kažu, zagribi u blato, onda ne zna da, se, da se vrati, ne zna da se iščupa. Isto tako, znači, što je bitno upoznavati? Ovo jeste historija sunneta, međutim, bitno je poznavati da i mi kada čitamo hadise, da moramo znati ove osnove i da kada prenosimo drugima, kada kažemo, e, rekao je poslanik to i to, da moramo znati je li to poslanik rekao ili nije. Ne smijemo govoriti ako ne znamo da, da, da, da li je to poslanik, ali sam nam govorio ili nije. Jer i mi onda ulazimo u ove koji na njega namjerno slažu. Jer često čujemo, recimo, od našeg svijeta, kaže, e, poslanik je rekao to, ili čak što više, kaže, u Koranu piše, kaže, čuvaj se, čuvačt primjer. Ima kod nas često, stariji navodi, ovaj, jeli, kaže, e, Boga mi, u Koranu piše, ovaj, koga je čista duša ne mora klanjati. Imate izjava svakakvi. Ljudi ne samo da lažu na poslanika ili islažu se, nego lažu na ubila na Allah. Ja kažem, Boga mi, taj ajet nikad nisam čuo da ima. Čuva se, čuvat I mnoge druge stvari. Znači, treba se stvari čuvati. E, ovako je, znači, postepeno nestajala vjera. Postepeno nestajala vjera. Pazite, imaju neki principi, ali ne možeš kazati ima u Kur'anu piše. Ako, ako sigurno znaš da piše u Kur'anu ili da je poslanik ali sad to kazao, e onda možeš kazati. A ne, e, Boga mi, ja sam čuo to i to i preneseš ono što si čuo. A poslanik ali sad to nam je kazao isto, vjerodostojnom hadisu, čovjek koji je dovoljno laži da prenosi sve što čuje. Dovoljno mu je laži, ne mora više lagati. Znači, jer ono što čovjek čuje mora provjeriti, bilo e, da se radi ili ovome ili onome. Pa ćemo mi se jeli, ovaj, dotaći tih razloga koji su doveli do, ovaj, do izmišljanja hadisa, da malo približimo to sebi, kako su ljudi mogli lagano poslanika ili sam. kad, znamo da je to veliki gri. I dok poslanika ili slato sam kaže, se pripremi za džehennem, onda znajmo da je taj čin veliki grijeh. Prvi, ovaj, navešćemo neke osnovne uzroke. Prvi uzrok su političke razlike. Političke razlike. Još u to vrijeme, nakon 40. godine ili u prvom hiđarskom stoljeću, dolazi do političkih razlika. Jer ovaj sukob koji se desio između ali i Moavije, uslijed kojeg su nastale ove, ove grupacije, neću kada sekte, Haridžije, Šije i na drugoj strani sledbenici sunneta, ovaj, to su bili prije svega politički sukobi. Politički sukobi. Znači, prvo su ti politički sukobi gdje najveću ulogu u izmišljanju hadisa imaju rafidije, odnosno šije. Rafidije, odnosno šije, spominjati na prethodnom satu, na prethodnom predavanju. Oni su najviše lagali, ta grupacija Rafidije ili šije su najviše izmišljali hadisa na poslanika ili Naravno da bi opravdali svoje političke neke i vjerske na kraju, poslije vjerske neke stavove. Jedne prilike ima Malik, ima Malik, jel, autor mu veta ove zbirke, je upitan o Rafidijama, pa je rekao, nemoj sa njima pričati, i ne prenosi od njih jer oni lažu. Ovo je zabilježio, znači, zabilježeno u knjizi Minhađu Sunne. Kaže Hamad ibn Seleme, kaže, pričao me jedan njihov šejh, jedan rafidijski ili šijski šejh, i kaže, mi kada se okupimo i nešto smatramo lijepim, nešto mislimo i smatramo da je nešto lijepo, izmislimo o tome hadis. Izmislimo o tome hadis. To je da je poslanik to rekao da bi potkrijepili taj svoj stav. Jedan sigurno od najvećih dokaza da Rafidije ili da su šije izmišljale hadise pripisivali poslaniku ali je poznati izmišljeni ili apokrifni hadis koji su e, koji glasi vasijet ili oporuka je bila u Gadir Hamu. Vasijet ili oporuka je bila u Gadir Hamu. O čemu se radi? Znači, to, taj hadis šije izmisle. Znači, poslanik Ali kad se vraćaju sa oprosnog hađa, oni tako kažu, jel, sakupio shabe u mjestu zvanom Gadir Ham. Gadir Ham. Kaže, uzeo je Aliju radijala anu za ruku i stao sa njim pred sve ashabe i dok su oni posmatrali, znači njih dvojicu, on im je rekao, ovo je moja oporuka. To jest Alija je njegova oporuka i moj brat i halifa poslije mene, pa slušajte ga i budite mu pokorni. I oni ovaj hadis izmisle zašto? Zato da bi potkrijepili svoj stav ovaj, da je Alija trebao biti halifa i zaposlenika, ali islatu on to smatraju. Oni kažu da je, da je, ovaj, da je po ovoj oporuci ili vasijetu Alija trebao biti izmišljen hadis. Znači, što su utvrdili svi hadijski učenjaci, stručnjaci, da je hadis izmišljen. Znači za ovaj hadis Ehli Sunat kaže da je lažan bez sumnje, a izmislu ga znači Rafidije ili Šije. I mnoge druge, nećemo navoditi hadisa, a naveli smo samo ovaj kao primjer, mnogi drugi hadis koji su Šije izmišljali i pripisivali Nikola i Pa ste ja opet ovaj, malo jednu, jedno stupanje, znači o temi, neke stvari koje nisu jasne. To opet znači ja kažem kao i u prethodnom predavanju, E, za neke stvari mora postati pozadina. Znači mora postati znanje, prvobitno znanje ili prethodno znanje, da bi se ovo o čemu govorimo e, na to nadovezalo. Ako neke stvari ne budu jasne, ostavite pitanje na kraju ili na narednim predavanjima. Također su izmišljali hadise o vrlinama e, poslanikove porodici. Poslanikove porodice koje pripadovale isto radijalavanu. Pa kažu između ostalog, oni su grdili Moaviju i kažu, ako vidite Moaviju na mom imberu, ubijte ga. Oni su to izmislili da je to psanik, ali svatno sam Nažalost, s druge strane, pripadnici ili sledbenici sunneta, da bi odgovorili, među, se među sredbenicima sunneta, da bi odgovorili šijama na njihova izmišljanja, na njihove izmišljene hadise, i oni su počeli izmišljati. Znači, mi vidimo da je to bilo raširno u, u tom periodu, znači da svak izmišljao hadise da ovaj, zaštitio svoj stav, potkrijepio svoj stav. Međutim, to je bilo u manjoj mjeri. U manjoj mjeri kažemo da su šije najviše izmišljale hadise, to je bitno zapamtiti. Primjer hadisa koji su izmislili sedbenici sunneta, kaže, oni kažu navodno da je poslanik Ali sam rekao, u džennetu nema ni jednog drveta, a da na jednom od njegovih listova ne piše la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, Ebu Bekr, Esidik, Omer el Faruk i Osman Dun Nudein. Znači u dženetu nema ni jednog drveta, izmišlja hadis. Znači a da na njemu, na jednom od njegovih listova ne piše La ilaha illa Muhammed Rasulullah, Ebu Bekre Sidi Omer el Faruk i Osman Dun Nudein. Ne spominju Aliju zašto? Znači da bi on odgovorili ovaj, šijama koji su preferirali ali davali prednost Aliju. Drugi uzrok ili drugi razlog izmišljanja hadisa su dvoličnjaci. <clears throat> Dvoličnjaci ili prikriveni neprijatelji vjere Islama. Dvoličnjaci ili prikriveni neprijatelji vjere Islama. Oni su izmišljali najgnusnije laži na poslanika ali sam. Dvoličnjaci ili prikriveni neprijatelji Islama. Oni se u arabskom jeziku zovu zindici, zindik. Nije to onaj munafik, jer se spominju u Koranu, nego zindik, oni koji su bili ovaj, <clears throat> krili u svojim prsima mržnju prema Islamu. Znači, uglavnom se radi o, <clears throat> o pripadnicima nekih imperija i nekih vladavina koje su bile utemeljene na nasilju, i nepravdi, pa je islam dokinuo, srušio, kao što je Vizantija i Perzija. Ti isti vladari i velikani su tražili povoljnu priliku da se osvijete nekako islamu, pa su našli na način da lažu na poslanika, ali i To je bio jedan od najlakših načina i to su širili među masom to raširiti među masom, oko masom, među svijetom koji je, kakav je onda bio, takav i danas, jer ljudi ono čula kazala neprovjeravanje vijesti, uvijek prihvati lakše neistinu nego la, neistinu nego istinu. Navešću vam primjer, mislim to su gnusne ovaj, koje, je teško ovaj, ovaj, prenositi. Između ostalog oni su, oni kažu, kaže Allah je stvorio, navodno da je poslanik, ali to sam rekao, jer Allah je stvorio meleke ne od, od, ovaj, od laka sa svojih laktova i prsa. Znači jednostavno gnusne laži koje su čisto nevijenstvo. Znači to su bili, oni su bili nevjernici, dvoličnjaci koji su javno ispoljavali islam, bili su neprijatelji islama. Isto tako kažu, Eudubila, kaže Allah se požalio na oko, ili da ga, da da ga boli oko, pa su ga meleki obišli ili posjetili. Ili hadis, gledanje u lijepo lice i badet. Čujem ovaj hadis danas u ovim našim vremenima. Gledanje u lijepo lice i badet. Zašto? Zato da bi neki zindici ovog vremena dozvolili da upadno i da ovaj, sastveno gledaju u žensko lice, jer kaže, a u drugom hadisu isto izmišljeno kažu, gledanje u lijepo lice, kaže, poboljšava vid. To sve znači hadisi koji su, koji su izmišljeni i vjerujte za koje će oni koji su ih izmislili i svjesno prenosili, Boga mi e, na onom svijetu naći bolu patnju. Znači tako su ovi ovaj, dvoličnjaci, neprijatelji Islama, izmislili na, na hiljade hadisa, apokrifni, lažni koji su propisali poslanika ali Mnogi od njih su poslije otkriveni i priznali su pogubljeni za vrijeme nekih halifa, recimo El Mehdija i tako dalje. Nećemo ulaziti u to. Isto tako, e, treći uzrok izmišljanja hadisa jeste pristrasnost. Pristrasnost, rasna, plemenska. I pristrasnost određenom imamu, imamu ili mezhebu. Opet dolazimo do ne boljke muslimana, jeli, gdje jednostavno ne mogu, ne mogu da, da budu jedinstveni, ne znaju da budu jedinstveni. Ne znaju. A kaže, opet, opet je neprijatelj, dvije su stvari tu neprijatelj. Dvije stvari. Neznanje i sljeđenje strasti. Neznanje i sljeđenje strasti. Jer kad govorimo o tome što su muslimani jedinstveni danas. Neznanje i sljeđenje strasti. Muslimani ne znaju, ne znaju zbog svog neznanja, komplikovanog neznanja, udrobe i sve da više ne mogu se za, za sto hiljada godina ujediniti pomiriti. Druga stvar, ako i znaju šta je istina, i kako treba da radi, da bili jedinstvene, on neće. Zbog čega? Zbog ličnih interesa, ličnih prohtjeva, zbog zavisti, mržnje i tako dalje. Znači dvije su osnovne stvari, dva osnovna razloga, jeli, ovaj, razvora među muslimanima. Recimo, ovo je, ovo je zanimljivo. Ovaj treći uzrok. Da su određeni pristrasni sedbenici, recimo, najvećom primjer Ebu Hanife, izmislili sljedeći hadis da bi, da bi ovaj, pohvalili imama Ebu Hanifu, njemu ne treba pohvala, on je, svakako bio jel, velika nisam učenjak. Ali on eto da bi ovima kazali kako je, recimo sedmicima šafijskog mezaba ili nekog drugog, da bi kazali kako on bolji, kaže, bit će u mome umetu čovjek koji će se zvati Ebu Hanife, on je svjetiljka moga umeta. Znači izmišljen hadis. Ja kažem, oni su htjeli da Ebu Hanife nije bio živ. da on je umro kad je ovo izmišljeno. Ali ovaj, da je bio živ, sigurno bi ukorio zbog ovoga. Također oni koji nisu osimpatizirali mama Šafiju, izmislu lažan hadis da bi njega ocrnili, pa kažu, bit će u mome umetu čovjek koji će se zvati Muhammed ibn Idris, to ime šafijno ime, puno, kaže, on je štetniji za ovaj umet od Iblisa. izmišljali su takve hadise koje ni djeca ona mala ne bi znala izmisliti. Ona kad, kad pitate nešto djecu, šta je ovo ili šta on misli o tome, onda počne djeca lupati, izmišljati, poput ovi, jeli, stvari ovdje. Četvrta, četvrti uzrok nastanka lažnih hadisa na mjestu pripovjedači i vajzi. Bilo ih ono vrijeme više danas i ovaj, to su oni koji po selima jeli, okupe masu pa im uvijek imaju nešto pričati. Uvijek imaju kod u današnje vrijeme ovaj, da se ne uvrijede lovci, lovci, ribolovci i ostali. Znači oni imaju uvijek nekakve priče, nekakve svoje, jeli, svoje kazivanja, svoje hičaje Zašto ljudi, mnogi ljudi žele da okupe masu, da im se masa smije, da budu zanimljivi među masom i tako dalje, pa čak zbog toga je lagalna na poslanika ili islata se. Naveću jedan primjer, kaže, e, kaže, ovaj, oni su izmislili hadis koji glasi, ko kaže la ilaha illallah, kaže Allah će mu za svaku riječ stvoriti pticu, za svaku tu riječ stvoriti pticu. Kljun će joj biti od zlata, perje od bisera. Znači ovo je postitanje na dobro. Oni su željeli da ljude postiću na dobro, na psnik. Pa kada su bili jedne prilike, kada su, ih, kada su im ljudi govorili zašto lažete ovaj, na poslanika, ne slatu sam. Jer ne lažemo mi na poslanika, nego lažemo za poslanika. Kao njegovu korist. Znači oni su ipak, to je bila, znači to je neuki svijet ili ovaj, ili ti pripovjedači, vajzi, sa različitim hičajama, znači da bi ljude raspakali često, kad vidi ovaj dobar vajz, ili da bi ovaj ljude ovaj, okupili masi oko sebe, izmišljali, lagali. I onda prenosi neprovjerene hičaje, priče, kazivanje. Ne smije se, kad se govori o vjeri, ne smije se govoriti o vjeri, osim ono što je provjereno, što je argumentirano iz Kur'ana i Sunneta, jer može se slagati na Allaha, na poslanika, ali i a to je, jeli, ovaj, strogo zabranjeno i kažnjivo na onom svijetu. Isto tako, peti razlog ili uzrok su e, ta mezhebska ili fikska razmimo ilaženja. Fikska razmimo ilaženja. Pa recimo ono što, se, što je danas aktuelno, kako se klanja, dižu li se ruke u namazu, ne dižu li se i tako dalje, što je forma namaza, ne utječe znači na ispravnost. Ljudi su toga zabavili. Ljudi su, pa šetin im je prišao pa se zabavili oko toga, postoji razmoilaženja među imamima, jel, kod hanefijskom mezebu se ne dižu ruke, u nekim se dižu, nekim se spuste dole, međutim svi klanjaju, ovaj, svi klanjaju pet namaza, svi se Allahu mole i to nisu smjeli biti razlozi ovakvi izmišljanja hadisa, međutim i to su bili razlozi. Pa kaže, recimo oni koji su bili protivnici dizanju ruku na namazu, su izmislili hadis kojem stoji, kaže, ko diže ruke u namazu, namaz mu neispravan. Recimo, izmislili takav hadis. Šesti uzrok je nepoznavanje, nepoznavanje vjeri uz postojanje želje da se učini hajr. Nepoznavanje vjeri uz postojanje želje da se učini hajr. Znači ovdje sad govorimo o pobožnjacima, pobožnim starijim ljudima koji su posticali ljude na dobro, međutim na štetu vjeri, jer oni su htjeli da se i sami duhovno približe Allahu i da ljude posaknu na vjeru. Evo danas kako ćemo ljude ovaj, kako ćemo ljude ovaj, vjeri, kako ćemo govoriti da klanjaju, da budu u dobri muslimani, teško ide, jel tako? Teško. Dok, dok se nas, recimo, u Zenci sakupi ovdje 50 u, kafanama, ostane sakupi se 50.000, recimo. Znači, vrlo je teško ljude ovaj, prizvati dobru i učiti dobru, puno ovaj, teži nego ih naviknuti na zlo. I kaže, vam primjer, jel, takvi izmišljeni hadisa koji su izmišljali pobožnjaci, kaže, Nuh ibn Ebu Merim je priznao da je izmišljao hadise na temu vrijednosti učenja određenih kuranskih sura. Kaže on, kaže, ja sam primijetio da ljudi iz dana u dan sve više zapostavljaju učenje Kur'ana. Sad on, jadnik, da postakne ljude na učenje Kur'ana, on izmisli hadis. Učini veliki Kaže, pa sam izmišljao hadise, ne jedan nego više hadise, o vrijednosti učenja Korana, kako bi postakao na, postakao na to, kako bi ljude postakao na učenje Korana. I sedmi uzrok, zadnji uzrok, pošto imamo još pola sata, jel? sedmi uzrok je približavanje vladarima ili vlastima. Uvijek je to bilo aktuelno i zanimljivo. Što bliže vlasti, to je bolje. Prije ćeš se ogrijati, jel? uz vatru. Vlast, jest, vlast i vatra, sve tu blizu. Čovjek ako je blizu vlasti može lako i u otići. E, vam primjer e, postupka jednog čovjeka koji je zvao Gijas ibn Ibrahim. Kada je, kada je došao kod halife El Mehdija, Gijas ibn Ibrahim, kada je došao kod halife El Mehdija, kaže on se zabavljao sa golubom. Imao je goluba pa se zabavljao sa njim. E, igrao se sa njim, kaže, on mu je, a on mu je spomenuo hadis, halif, Nema natjecanja, to je da je zabranjeno natjecanje u islamu, osim u streljaštvu, e, jahanju deva i konja. Kaže, pa je dodao još, dodao, ovaj hadis vjerodostojan, ali on je dodao još od sebe. Kaže, i u pticama, ili sa pticama, natjecanje sa pticama, da bi se ovaj približao vladaru. Pa kada je ovaj čuo, jeli, taj hadis, on mu je dao deset hiljada dirhema ili srebrenjaka. Znači ljudi radi koristi. Vidimo, kada sagledamo sve ove uzroke izmišljanja hadisa, vidimo da su e, dva glavna uzroka. Opet se vraćamo na ono. Neznanje, neznanje i slijeđenje strasti i nekih ovodunjaločkih interesa. Neznanje i slijeđenje strasti i ovodunjaločkih interesa. I opet ponavljamo na hadisu Nikale i slatusa na kraju, kojem kaže, ko na mene namjerno slaže neka pripremi sebi mjesto u džehennemu. To je hadis, znači vjerodostojan, treba nam uvijek biti na umu i kada čitamo hadise i kada prenosimo hadise drugima. Zašto je ovo bitno? Zašto su islamski učenjaci predavali ovoliku pažnju hadisu, ovoliko bili precizni, rigorozni, strogi, zbog toga da, da se vjera ne bi izgubila. Jer zamislite, kada bi običnom svijetu ili nama, kada bi pustilo da, da, da svako priča o vjeri, i da ovaj svako tumači vjeru i da to, to se Bučkrić napravio. Kao što je se e, poprilično u mnogim jel, pitanjima vjere i napravio. Mnogi pitanja vjere napravio. Zato se kaže, ako se raziđemo, ako ne znam vjeru, vraćajmo se na izvore. Dok se zamuti ona rijeka, ona rijeka vjere, vraćajmo se na izvore. Vidimo šta je gore kazano o vjeri. Na temelje te vjeri, na Kur'an i Jer tako nećemo zalutati, jer poslanik Ali Isla nam je kazao, kazao ostavljam vam dvije stvari, oporučujem vam dvije stvari, kojih ako se budete pridržavali iza moje smrti, nećete zalutati. Kur'an i sunnet. Kur'an i moj sunnet. E sad opet se vraćamo na razumijevanje Kur'ana i razumijevanje suneta, to se vraća na ljude koji poznaju Kur'an i sunnet i na njima je odgovornost da se boje Allaha i da tumači onako kako treba tumačiti, a općenito, pazite, temelj vjere i temelj islamskog vjerovanja i temelji koji su vezani za, za osnovne temelje islamske propise kao što je namaz, po, zekat, hađ, oni su poznati čak i običnom svijetu. Niko danas ni običan musliman, jedan prosječan musliman ne može kazati da nije naređeno klanjati pet, pet dnevno, ne može kazati da, da, da, da, ne mora postiti, da ne mora davati zekat, ne može kazati da je dozvoljen alkohol, krađa, laž, blud, sve su to opće poznate stvari i temelji vjeni. Molim budućnog Allaha da ove riječi budu dokaz za nas i da nas pouči našoj vjeri.